Liesmojieties visi, kas tu mīlēja, priecājieties par Jeruzalemi. Un liesmojieties visi, kas tu mīlēja. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā, tad atstāv mūsu kājas, tavus pagalmos Jeruzalemi. Priecājieties par Jeruzalemi! Hey! Un līsojieties visi, kas to mīlēja! Hey, hey! Priecājieties par Jeruzalemi! Hey! Un līsojieties visi, kas to mīlēja! Hey, hey! plauks, čīmiet priecīgi, visas tautas. godātie radioklausītāji. Um, Kaspars Zariņš sūta sveicienus ar daudziem brāļiem un māsām jā, no Latvijas. Reiz atrodamies Turcijā, um, konkrēti Pergamā. Jo jūs lasat Jāna atklāsmes grāmatu, tad arī ziniet, kad ir vēstījums arī tieši Pergams draugs. Bet tas nav konkrēti tikai viņiem, bet tas ir arī mums. Jā, nu, tāpēc es iedrošinu jūs pārlasīt arī atklāsmes grāmatās šos vēstījumus, kas ir septiņām draudzēm. Mēs, Latvieši, esam devušies šajā ceļā. Jau bijām Efesā, um, tagad arī Smirnā un Pergamā, un vēl arī stāv draudzes mums priekšā. Bet es gribu jūs, radio klausītāji, aicināt, ka jūs varat lūgt par Turciju. Mm, ja jums ir mājās kalendārs, kur ir Turcijas karodziņš iekšā, lūkšana par vajātajiem kristiešiem, tad arī Turcija ir iekļauta um, tajā kalendārā, Bet ir liels prieks redzēt, ka ar katru gadu nu, Turcija nokrītās tajā. Tas ir labi ziņa. Un tāpēc aicinām lūgt vēl vairāk. Mēs arī viesojāmies ar Efezā, kādā vietējā draudzē. Un kristieši ir ļoti maz. Efezā ir divas draudzes, un tās pašas ir, kur katrā varbūt tās 10 vai 20 cilvēki nāk. Bet mēs varam lūgt, mēs varam lūgt par atmodu, par atmošanos un par to, lai arī mēs paši latvieši atmostos un paliktu tādā garīgā miegā. Um, ar mani ir ļoti daudz cilvēku kopā, jā. un, un kādā no raidījumiem bija arī saruna arī ar daudziem cilvēkiem. Tas izskanēja no Bēntlemes, no pilsētas, kur mūsu kungs Jēzus Kristus piedzimta. Un man ir prieks arī šajā reizē ar kādiem kopā ceļot, ar kuriem mēs kopā esam bijuši Izrēlā. Teik, tā kā jau otrais līmenis, jau nu, iepazīta Bībeles zeme tur, un tagad Bībeles zeme šeit. Jā. Apostoli devās Pāvils, Jānis un citi devās misijā uz Turciju, tagadējo un ar citām vietām. Mēs arī vēstuli efeziešiem, vēstuli kolosiešiem. Jānis pierakstīja evaņģēliju atrodoties tieši Turcijas teritorijā, nu mūsdienu Turcijā, jā, Efeza. Uh, un arī Jāņa vēstules. Bet Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs. To es vēlos iedrošināt, lasīt, un lasīt, un lasīt. Jānis, Aiva, Jā, Ilze, <laughs> Plakani ir atbraukuši šeit uz Turciju. Kā jūs jūtaties šeit? Nu, man jāsaka, jūtamies lieliski. Laiks labs, skaists, jauks, patīkams. Bet galvenais jau ir, ka tu lasot Bībeli, mēģini saprast, Eh, kas tā ir par vietu, kur Bībelē aprakstīta. Tad es esmu bijis um, Svētajā zemē, esmu bijis Korintā, Atēnās, Filipos, bet tagad iespēja pabūt arī Turcijas puses, kādās Pergamā, kas ir Efez, vēl citās vietās. Tā kā vienkārši Bībeles raksturvietas vienkārši piepildās. Mm -hmm. Tāds ceļotājs pats esmu. Nu, gadās, jā. jā. Un, un ko tu teiktu par tādu jēdzienu, ka visa dzīve ir viens liels svētceļojums? Nu, tas būtu brīnišķīgi. Tikai ir jāizpild to dzīve arī kaut kā tā. Svētceļiem ir laba lieta, bet ar svētceļiem jau ir mērķi vai konkrēti mērķi un konkrēti. Uz, uz debesu mājām. Uz debesu mājām, jā. Un, ja ir finansējums, un ja ir. Uh... Ja ir finansējums, mums ir finansējums par debesu mājām. mājām. Ja Jēzus <laughs> nomira par mums un samaksāja, <laughs> lai mēs varētu doties svētceļojumā visu dzīvi uz debesu mājām. Jā. Vēl labāk, ja tev ir atklāsme, tiešām, ka jābrauc uz konkrēto valstu un konkrēti jā, tad ir uz priekšu tad, tad jūs arī parūpēsiet par vispārējo. Jā, tieši tā. Mēs arī paši bijām tagad Efezē tikai nu, uz divām dienām, trim naktīm. Bet varbūt kādreiz kāds no jums, radioklausītāji, vai arī kāds no mums, kas esam atbraukuši, uh, nu, atbrauksim varbūt uz divām, trim nedēļām. Nu, ar tādu mērķi ne tikai skatīt, bet arī vēl vairāk kaut ko iedot. Kaut gan mums pašiem bija šajā reizē iespēja būt vietējā arī draudzē un būt kopā lūkšanās ar viņiem. Ilze! Jā, šis ir mans otrs svēto ceļojums. Ja par pirmo es varētu teikt, tas bija tā kā, nu, vairāk tā kā vecās darbības svēto ceļojums. Tas šis ir rīktīgi jaunās darbības svēto ceļojums. Mēs <clears throat> staigājam pa tām apakstu darbu vietām. Un šodien tieši mm, mēs esam Bergamā. Un, ja jūs īsti vēl nesaprotat to Bībeles pantu, ka jums būs tas baltais akmens, tad atbraucat, jums izstāstīs, kāpēc tieši balts un kāpēc tieši jaunais vārds. Ieva. Ieva Kazlauskavina ir arī bijusi braucienā uz Izraelu, bet citā reizē pat interesanti sanāca, kad uh, plakani bija uh, Kristus augšumstāšanās svētkās, savukārt Ieva bija uh, Vasaras svētkos. Iepriekšējā vasaras svētkos bija pēdējais brauciens uz Izraēlu. Tāds jau mums nu sākās, diemžēl, kara darbība. Bet man bija ieplānots braukt šī gada lieldienās, bet nu, tā kā tas brauciens visticamākais nevarēs notikt, nu, tad tika organizēts šis brauciens, šis sveceļojums. Nu, tad es arī tā pieņēmu to lēmumu, ja jau es nevaru lieldienās būt Jeruzālēmē. Ja un, un, un, un redzēt to, to, to visu, ja, tad ir jāizmanto tā iespēja redzēt kaut ko citu, kaut ko tuvāku šim laikam, tādu mm, varbūt tās, kā lai saka, negluži veco derību, bet jā, jauno derību un izteigāt varbūt ar kājām tās vietas, kur apastuļi bijuši kaut kādas atklāsmes piedzīvojuši, un varbūt tās, kad mums te būs kādiem kādas atklāsmes, nu tad jau redzēsim arī eh, tāpatās kā plakana, gan arī Jēvē bija iespēja braucot uz. Vienam bija vienā virzienā, otram bija otrā virzienā. Pat iespēja būt arī Turcijā. Nu, kādas iespējas tieši tagad, atgriežoties otro reizi Turcijā? Tajā reizē bija tikai Stambula. Tad bija tikai Stambula. Ja teiksim, tagad Stambulā bija iespēja uz tām prinču salām aizbraukt, kaut ko vēl klāt paskatīties, tad tagad jau teiksim, tāds jūtās vairāk tas tīri. Tas bībeliski, vēsturiskais konteksts jau nāk ārā, un daudzas lietas paliek tādas, kas skaidrākas. Es skaidru zemē, a, kā būtu aizbraukt tur, vai tiešām tāda vieta ir. Nu, tad tā vieta ir, un, un, un, un, un viņi ir varbūt tās kā drupas jau, bet, bet viņi kaut kādā veidā turpina dzīvot. Nu, mums ir jādzīvo līdz ar to vietu, tad, nu, ar tām vietām, kur, kur jau mēs esam bijuši un kur vēl mēs būsim nākamās dienas. Vēl jau veselu nedēļu jābrauc. Kā ir lasīt vēstuli Efeziešam, esot Efezā? Ļoti labi. ļoti labi, jo man teiksim, tas tā mm, šorīt tas uh, lasījums, ja, kad uh, vīri mīlēt savas sievas un sievas mīlēt savus vīrus, kā, kā, kā Kristus to ir darījis. Ja, tā ir tā vieta, par ko es šodien ļoti daudz runāju, jo, jo nu, teiksim, uh, ne, nevis runājis, bet domājis tā, jo, jo, nu, vai, vai, vai, vai tiešām es savu vīru mīlu tikpat daudz, cik Kristu, vai mans vīrs mīl mani tikpat daudz kā Kristu. Vai kādu vairāk, vai kādu mazāk. Nu, es ceru, ka tās prioritātes mums abiem ir pareizās saliktas ar pareiziem mm. uzsvariem. Tā kā tas bija tāds vērtīgs atgādinājums. Kāds novēlējums klausītājiem? izmantot šo iespēju ar Kasparu aizbraukt svētceļojumā. Jo nu, noteikti jau varbūt tās kādreiz laikās tas tā varbūt tās tur dārgi vai ilgi vai vēl kaut ko, bet nu, tas viss ļoti, ļoti atsver un, un um, tad laikās tā, ka nu, aizbrauc mājās ar pavisam citiem iespaidiem, ar pavisam kaut kādu, nu, izmainītu domāšanu, ar izmainītām kaut kādām vērtībām, kaut, nu, tieši uz ikdienas kaut kādiem varbūt sīkumiem un, un, un kaut kādas ikdienas reakcijas. Varbūt tās nevajag tik ātri reaģēt, paklusēt vai vēl kaut ko. Nu, to mēs katrā šajā, vismaz es šajos abos ceļojumos nu, mācos, teiksim, tā pievaldīt sevi un vairāk pa, pakļauties uz, uz to vārdu, uz, uz, uz, uz, uz savu ticību, uz kaut kādu lēnprātību. Ja, nu. Pagājušajā reizē man tas bija jāmācās, un tagad man tas ir jāmācās. Es to ļoti labi apzinos. Jā, nu, tad es arī ceru to iemācīties. Nu, ja neiemācīšos šoreiz, es ceru vēl uz kādu svētījumu, ka kamēr es to būšu apguvusi līdz galam. Un arī brīnišķīgi iespēja ir iepazīties ar citiem brāļiem un māsām. Īpaši no Agenskalas, kur Jā. arī šeit vēl ir. Jo, kā izrādās, Agenskalns var iepazīties arī Efezā. Amen. Nu, tad nu, aicinām uh, Evelīnu un Klāvu, kuri, protams, ir. Uh, ir uh, cik gadi jau jums ir laulības ostā? Um, nu tā 4 plus 3, 7 gadi būs šogad. Tā ir septiņi, septiņi gadi. Septiņi gadi. Gadi ātri skrien. Ļoti. Jā, jā bet jā. jūs noteikti esat pateicīgi Dievam par tiem gadiem. Jā, jā, jā, jā. noteikti esmu pateicīgi. Nu jā, ka, ka vispār izvēlējāmies eh, noslēgt laulību, jo nav, nav moderni mūsdienās. Mm. Nu, tā. Tāpēc, Kad jau savu svētie rakstu atvērt vaļā? Jā, jā, es tieši to pergamas draudzēju arī. Nu, tā man liekas, eh, man uzrunāja par to balto akmeni, ko Ilza stāstīja. Man liekas, tik lieliski, ka uh, tieši tas mūsu giciņš tik ļoti lielu kontekstu iedod. Nu, tā, kad, uh, Mēs jau nedzīvojam tajos laikos, tajā sabiedrībā. Mēs nezinām tos notikumus, tās tradīcijas, bet viņš tieši iedeva to kontekstu, nu, ka šeit notika tā, romieši dzīvoja tā, un tāpēc ir šis baltais akmens, ko tas nozīmē. Nu, tā tad es vajag šo. Kā jau sauc tādu noslēpumu, iedvesām, jau tādā izdomā, kas ir to akmeni. Uh, nu jā, tad gan jau Google var sameklēt. Un, uh, un tas man likās ļoti vērtīgi iedot to kontekstu, uh, Bet man liekas, tas, kas man tā visvairāk, par ko es, eh, nu, tā, kas man pieskārās sirdī, bija, ka mēs viesojamies FS draugzē. Un tad mēs arī nu, tā lūdzām padalīties ar kādām liecībām, kā viņi nākuši pie ticības, pie ticības kristuma tie cilvēki. Un tad eh, tas, eh, tas vīrs, <laughs> man tos vārdus ļoti grūti iegaumēt, bet vīrs dalījās, kad viņš patiesībā svētīts, ka viņa tēvs kristietis. Un arī bija kāds laiks, kad viņš Māma bija islāmticībā un tēvs atkal kristietis. Un tad eh, viņš tā augot, varēja salīdzināt, un, un arī tie vecāki viņam neuzspieda, bet teica, nu, izvēlies, ko izvēlies, skaties, izvēlies savu ceļu. Un, Un tad tas teica, eh, viņam saka, tā, nu, tā kā smejoties, nu, skaties, cik mammai grūti tur piecas reizes pa dienu jālūdzās agrā rītā, vēlā vakarā apsties. Es divas stundas svētdienā lieta darīt. Jā, nu, tas tā smejoties, protams, mēs zinām, ka tā nav. Un beigās, jā, tas dēls saredzēja nu, to kristietību, pa labi esam ticību uz jēzu, pa labi esam nu, no sava tēva dzīves. Un, un, un, jā, un kad beigās viņš saka, jā, ka viņš arī izvēlas šo ceļu, sakot jēzum, un, un beigās tas tēvs saka, zini, šis patiesībā ir tas grūtākais, jo, uh, Jo te ir svarīgi tava sirds attieksme, nu, no sirds mīlēt ienaidnieku, no sirds darīt labas lietas, nu, tā kā nežēloties, uzticēties Dievam, tas tas visgrūtākais. Un tas man likās, nu, tā, nu cik gudrs vīrs ir bijis tas tēvs. Un, un, nu, jā, slavu Dievam, nu, pat tādiem stāstiem, kad ir, ir tāda ticības dzīve šeit, viņa nav tik plaša, Un tik daudz par to, ka Kaspars teica, var lūgt un um, jā, iestāties arī. Uh, bet nu, tā kaut kas tāds ļoti īsts, tāds patiesa man likās uh, šī vīra liecība jā, par tēvu. Jā, arī interesanti, ka es jau ļaušu reklāmam runāt, arī, arī papildinot to liecību, kad viņa tēvs teica, ka viņa kad viņi pie nu, tur garš stāsts, protams, būtu par to varbūt citā reizē, bet kad uh, viņš lasīja Bībeli, viņam nonāca tā Bībeles rokās, un viņš apstājās pie tā, ka Jāņa vēsturē rakstīja, ka Dievs ir mīlestība un ka tas tā ļoti, ļoti uzrunāja nu, viņu sirdi. Un, um, un tas arī par ko mēs varētu arī lūgt, lai ļaudis, kuri dzīvo šeit, viņi ir izslāpuši pēc, pēc dievišķas mīlestības, un viņi nepazīst Dievu, kurš dod mīlestību, bet, uh, jā, bet mums Dievs ir tas, kas ir dāvā mīlestību caur Jēzus Kristu, jo Dievs saka, ka viņš tā mīlēs pasauli, ka viņš devs Jēzus Kristu, liek viens, kas tic nepasavs, pateikot mūžīgo dzīvību. Un ļoti daudziem islāmā ir grūti izprast, kā tā ir. Nu, kas, kā tā ir, ka Dievs ir mīlestība, jā. Bet uh, Dievs atklājās vēl vairāk, vairāk, vairāk. Jā, un klāvs, protams, ar Evelīnu šeit kopā ir. Jā, es gribētu teikt, ka nu, tā ļoti, sabiedrībā tā ļoti daudz tādu stereotipu par to, kāda ir musulmaņa, un šeit tīpaši tas ramadana laiks ir. Uh, Un cilvēki domā, ka nu, viņi šeit varētu būt mazliet pat bīstami. Un tad es gribētu teikt, ka uh, sajūta ir ļoti droša, un es gribētu teikt, ka viņu sirds arī ir atvērts evaņģēliem. Kas viņam ir līdzi ģitāra, kur viņš diezgan bieži mhm. šeit mums arī spēlē un, un, un ņem līdzi arī, arī garos pārgājienos, un viņš viņu ņem līdzi. Un tad, kad Kaspars sāk spēlēt, mums bieži gadās tā, ka tūmā ir kādi vietējie cilvēki. Un, uh, Viņu reakcija ir tāda, ka viņi izvelk telefonu un sāk to filmēt. Un ir tāds sajūta, ka viņi to saskata kā tādu lielu vērtību, ko viņi grib sev paņemt līdzi. Un viņi ir ļoti ieinteresēti. Man, man pašam rodas tāds sajūta, ka viņu sirds ir atvērtas un šeit ir vieta evaņģēliem, un šeit ir, šeit ir darbs darāms. Un, un tas būtu par svētību visiem. Mm. Jā. Kas vēl tāds pirks no šī brauciena, kā varbūt tās raksti? Uh, Kad lasīju šeit, efeziešiem vai kādu citu raksturvietu, kas nu, tas ir. Mm, Pret... Man ļoti vērtīgi ir tas, ka es dabūju tādu sazobu ar to, ka uh, es spēju tādu, savilkt tādu schēmu, kā tā karte izskatās, un kaut kādu realitātes sajūtu vairāk dabūt par to, kas, kas, kas ir tie vietu nosaukumi un kā tas viss, kā tas viss uz, glo, uz globus nostājās. Nu, tā, Latvijā esot lasot tās vietas, apskatījos tikai kartē to tā īsti nevar satvērt līdz galam. Nu, man patīk tā sataustīt to vairāk dzīvē. dzīvē. Mm. Paldies! Varbūt jums būs kāds novēlējums. Novēlējums latviešu tautai tas varētu būt, jā, izplatiet evanģēliju, izplatiet evanģēliju, kad jums kad vien sanāk, arī, arī Turcijā. Mm -hmm. Arī Astrid ir, ir devusies uz Izraelu, bet tagad viņa ir šeit, un, nu, Turcijā. Un man arī ļoti uh, patīk tā doma, ko Klāvis teica, kad, kad, tag, kad atbrauc šeit un redz tās vietas, tad saprot, ka viņš ir reāls un viņš ir eh, tās vietas eksistē uz, uz uh, eh, zemeslu <laughs> Jā, kartē ne tikai pasakā, kā varbūt kāds domā, nu, re, kā, tur kaut kāda grāmata, kur ir aprakstīta kaut kāda pilsētas, kaut kāda ciemati, bet nu, tās vietas ir tiešām ir. Un arī kādās vietās var redzēt drupas laikiem un arī dzirdēt, arī dzirdēt to, kā, kā tajā laikā cilvēki ir dzīvojuši. Kad Pāvils nesa. Man ļoti patīk arī tas, ka es vienmēr to arī saku, tik ļoti iespaidīgi ir aiziet uz Efezu, būt e, amfiteātrī un redz, iedomāties, iztēloties. Pusceļu darbu 19, kad lielais pūlis skrēja un bļāva, <laughs> varana ir mm -hmm. Efeza artimēna. Bet vairs e, Efeza artimēdz mhm. templis ir sabrats. Jā. <laughs> bet, nu, jā, bet, nu, Kristus ir un paliek, un viņš viņu vēstiet plašumā. Jā, man arī ir laimējies, <laughs> kad es esmu saklausījis šo vēsti, kad ir aicinājums gan uz Svēto zemi, Jeruzalemē pagājušo gadu un šogad uz Turciju. Un eh, es to arī saprotu, ka es tās lietas, kas man likās tik tālas un <laughs> neaptveramas, viņas ir pienākuši tik tuvu klāt. Un tu redzi to, ka eh, atklāsmes grāmata, kas vispār liekas tik cilvēkiem tik nesaprotama, tu redzi, ka viņa pavisam nu, atnāk tik tuvu, ka tu redzi šos apstākļus, kādi šeit e, ir bijuši, jo tie jau tik daudz arī neizmainās. Bet mēs redzam, protams, ka tās vietas, kur bijušas pirmās draudzes, ir, e, tās ir nu, tagad e, faktiski pilskalni. Nu, tur ir palikušas drupas e, kā liecība, jo mēs arī redzam, ka visa pasaules godība aiziet bojā. Un arī par nelaimi arī tā pirmo draugu ietekme šķiet ļoti, ļoti minimāla. Tāpēc, ka cilvēki šeit dzīvo pēc saviem musulmaņu likumiem, bet uh, neliels skaits cilvēku tomēr ir palicis arī šajā musulmaņu vidē. Un, uh, tas uh, rada tādu prieku, ka ir iespējams, ka tā vēsts var arī kādreiz atzimt, jo pasaulē viss plūst un mainās. Mhm. Un mēs zinām, ka Kristus vēsts um, ir um, tāda, kas uh, tiešām atmodina cilvēku sirdis. Mēs pat nezinām, kurā brīdī. Un, uh, redzot gan šo musulmaņu vidi šeit, uh, Turcijā, gan arī redzu, atceroties pagājušu gadu Jeruzalemi, mēs redzējām, ka nav šī naida starp tautām, kā mēs redzam varbūt uh, Eh, savā presē, kur mēs redzam, ka notiek šīs cīņas, piemēram, Jeruzalemē, eh, nu, tieši apkārtnē. Un eh, mēs redzam, ka cilvēki īstenībā um, tiecās pēc miera. Un, protams, mēs arī redzējām Turcijā, īpaši Efezā, bija jādomā par to, ka e, tur bija varam, kādreiz bijusi šī varanā Artemīda, uh, bet mm, dzīve turpinās, un Artemīda šķiet nekur nav pazudusi, jo tur bija tāda um, izrāde, varētu teikt, tāda krāsa izrāde, kura iesākās un, un beidzās ar domu, ka Artemīda nekur nav pazudusi. Tas nozīmē, ka m, mm, tās cilvēku tāda māņa, tāda apmācība ar kaut kādu citu dievu pielūgsmu, tā ļoti stipri ir Turcijā. Ja mēs redzam <laughs> gan zilās acis, gan visādas simbolus. Un e, šķiet, ka šie cilvēki šajā vidē dzīvo, viņi par to nemaz neaizdomājās. Bet mēs zinām, ka mums ir Dievs, kam mēs varam uzticēties. Līdz ar to kaut kā mēs esam tādi droši arī šajā vidē. Un mūs iepriecina arī Turcijas daba. E, tu kaut ko arī izlasi vairāk, un lai tu varētu saprast labāk to vietu. Un es esmu ļoti pateicīga, ka izmantoju šo, šīs izdevības, kad īstenībā uh, ir jēga, jēga atrast e, Kristus vēsti un uh, ieraudzīt tās vietas, kur bijuši vai nu apustuļi, uh, bijuši pirmās, pirmās draudzes, uh, un šīs vietas ir izmainījuši pat nosaukumu, bet uh, priekš kristiešiem uh, tas eh, viss ir saprotams, ja mēs lasām Bībeli un salīdzināmies ar šodienu. Mm. Un paldies, ka padalies. Paldies. Jā, tā es arī tā kā Astrīdis teica, nu jā, kad um, var, var redzēt kādos muzejos, gan arī pilsētā izkā, izlikta statuja Artemīdas, un ir vis, visādi kaut kādi piejaukumi ar dažādām arī okultām lietām un tā. To mēs varam redzēt katrā tautā, un mēs redzam, ka ir cilvēki, kur grib kaut ko pielūgt un grib kaut ko meklēt. Un tāpat arī Efezā mēs varam redzēt, gan arī šeit Turcijā, kad varbūt pat ļoti daudz musulmaņi nav tik ļoti tādi, kas ir ļoti praktizējoši, mm. bet tā pašā laikā viņi kaut ko arī meklē. Nu, vai nu viņi grib tomēr izvilkt to artimīdu <laughs> skulptūru nolikt, vai arī kaut ko citu, vai vienkārši nepārtraukti smēķēt. Bet um, mums ir jābūt atkarīgiem no Dieva. Tāpēc tiešām es aicinu, ka mēs lūdzam par mieru pasaulē, un, protams, tautas trako un grib karot, bet ir ļoti daudz cilvēku šeit Turcijā, gan arī Jeruzālēmē un Svētajā zemē, kur vienkārši grib mierīgi dzīvot, mierīgi dzīvot un baudīt mieru, bet tikai Kristus var atnest mieru patiesi, jā. Ja? jā, pateicība Dievam par visu, ka mēs varam būt šeit. Un es tiešām aicinu Latvijas rādio klausītāju, ka vienkārši turpiniet lūgt draudzēs par Turciju, par šīm vietām, jo tas liekas tik ļoti. Nu, no vienas puses tā bēdīgi, kad eh, draudzes, eh, nu, kristieši ir tik maz, zemē, uz kuriem ir rakstīts tik ļoti daudz vēstules ja, Bībelē, kur ir ļoti daudz apstuļu kaut ko darījuši. Bet es ticu, ka var atmosties, un mēs ar kādus kristiešus satiekam, kas varbūt tās ir daži, maz viņi ir, bet viņi daži deg. Daži varbūt tās iemiguši, Dažiem varbūt tas liekas, viss ir vienkārši kārtībā un neko nevajag. Bet kādiem ir sirds deg, ka viņi grib iet evanģelizēt, ka viņi grib stāstīt. Tāpēc tiešām paturiet lūkšanās arī viņus un paturiet arī, lai draudzes iet plašumā arī gribu arī atsaukties par tām drupām. Un to tiešām var redzēt, kad ir drupas. Un mēs vienkārši redzējām baznīcas drupas arī lielās Jāņa baznīcas, Jāņa, svētā Jāņa bazilikas drupas, bet tur ir Jāņa kaps. Un, bet tas man liek arī domāt par to, ka, jā, kad šīs lietas, ko mēs būvējam, viņas kaut kad sabruks un viņš nebūs, bet Dievs paliek mūžīga, un Kristus ir mūžīgs. Un arī tā vēsts, kas ir uzrakstīta Dieva vārdā, tā ir mūžīga. Un Kristus mīlestība ir mūžīga, un Dieva mīlestība ir mūžīga, tāpēc mīlēsim. Jo no tā pazīst, ka mēs esam Kristus mācekļi, ja mūsos būs mīlestība, to arī mums arī aicina arī Dieva vārds. Jā. Tā Jānis ļoti daudz ir rakstījis mīlēsim, mīlēsim viens otru. Jā. Nevis tikai arī ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Jā, lai mīlestība vairojās mūsu vidū patiesa. O, un pie mums um, raidījumā Jūlija Biezina. Ļoti priecīga, izturīga jā, <laughs> un smaidīga. Ar uh, lielu dzīves pieredzi un sirds slavē to kungu. Jā. Jā. Prieks, ka esi arī šeit, Turcijā un arī Turcijā. Tu jūlijā arī biji ar Izrēlā? Jā, biju. Jā. Tad, kad es pirmo reizi biju Izrēlā 14. gadā, Tad pēc tam es vēlējos nekur citur nebūt, tikai Izrēlā. Atkal, ar Kasparu uh, biju pagājušā gada maijā Izrēlā. Un uh, zeme Turcijā man nekad nav saistījusi. Un es nekad neesmu gribējis šeit būt. Bet tad, kad es izlasīju, ka apmeklēs septiņas draudzes, mm. kas ir atklāsmes grāmatā. Man bija mas, nebija nekāda problēma ne finansiāli, ne ar laiku, ne ar ģimeni, ne ar ko. Es uzreiz pieteicos. Tā kā, e, jā, e, redzot to, e, kur bija mūsu pirmie sludinātāji, pravieši, uh, Eh, apstuļi, un eh, arī dzirdot to un zinām mēs no Bībeles, kā viņi tika vajāti. Eh, es ļoti to izjūtu, esot gan Efezā, gan vienkārši mēs esam tik laimīgi, ka mums ir dzīvais Dievs, ka mums ir dzīvais Dieva vārds, ka Jēzus ir mūsu visuvarenais dziedinātājs. Un man arī bija problēmas, bet slava Dievam, brāļi, māsas aizlūdza. Un es esmu absolūti dziedināta, slava Jēzum par to. Un gribu teikt, eh, mīļai, dārgai tēvzemē, mīliet Dievu, lūdziet par saviem tuviniekiem un jāatgriežas, jāatgriežas un jāatgriežas. Jā, amen atgriezīsimies pie pirmās mīlestības, atgriezīsimies pie Kristus, sekosim viņam, jo Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Atgriezīsimies no grēkiem un sekosim Kristum. Pie mums raidījumā ir Anita. Labvakar! Kādas ir sajūtas? Kā Dievs uzrunā tevi, esot šeit, šajā zemē, lasot uh, um, Dieva vārdu? Viņš ir, tas ir dzīves un spēcīgs. Vēstule efeziešiem. Naktī. Un tā brīža jau pirms, uh, pirms, uh, pirms došanās ceļā jau no tā brīža, kad manī, uh, kad es tiku uzaicināta pievienoties šim braucienam, kopš tā brīža Dievs runā ar mani nepārtraukti. Kāds novēlējums klausītājiem? Ja jūs, griba, ja jūs savā dzīvē ar, ar kaut ko neesat apmierināti un kaut ko vēlties mainīt, mm, ja jūs nojaušat, ka jūs, jūs ar kādu sirds kaktiņu vēlētos nokļūt tuvāk dievam, tad aiziet vai nu uz veikalu, vai uz baznīcu, iegādājieties ja Bībeli paņemiet šo bībeli, painteresējieties, kad Kaspars Ezeriņš dodas svētceļojumā un dodieties kopā ar viņu. Un jūs atradīsiet visas atbildes uz jautājumiem. Mīļie radioklausītāji, paldies, ka jūs esat. Un mēs aicinām, ka jūs varat paturēt mūsu lūgšanās, ka mēs dodamies tālāk ceļā. Un īpaši lūgt arī par Turciju. Jā. Un uh, arī lūgt par to, ka varbūt tās ar kādu no jums. Jā, Dievs jūs aicina atbraukt uz Turciju, apskatīt. Bet varbūt kādu no jums Dievs uzrunā arī no nu, mums klātesošiem. Mēs šeit esam vēl lielāks bariņš nekā um, runājām. Arī Dievs uzrunā atbraukt vēl uz ilgāku laiku, varbūt uz Efezu tikai vai uz kādu citu vietu. Palīdzēt kādai vietējai draudzē vai kādā veidā vienkārši būt lūkšanās un evanģelizācijā. Lai Dievs runā, bet mēs ik viens esam var aicināt, lūgt par tautām. Dieva vārds saka, lūdziet, jā, paturiet lūgšanās, esiet pastāvīgi lūgšanās. Mēs ik viens varam būt par svētību arī citām tautām ar lūgšanām. Tāpēc es aicinu, ka mēs šajā brīdī varētu kopīgi lūgt par Turciju, par Turkiem. Un, kā jau minēju, liela valsts, daudz cilvēku, kāda vai Stambulā. Vairāk kā 15 miljoni iedzīvotāji, tikai 4000 kristieši arī Efeza pilsēta ir Salčaka un apkārtne. Jā, daudz, daudz cilvēku, protams, dzīvo mazas divas draudzības. Bet, ziniet, tā draudzība, kurām mēs bijām, tā ir tikai 25 gadus veca, jo korejieši atbrauca. Misionāri no Korejas un uzsāka draugus. Nu, varbūt kāda no Latvijas aizbrauks uz kādu citu pilsētu, pirms tam spērgām un uzsāks draugus. <laughs> Bet, um, sekot Kristum, jā, tas, jau, protams, ir svētīgi, jauki un labi, bet tas, protams, ir arī šaurais ceļš. Jā Un um, tīpaši, ja tev apkārt nav daudz, kas tevi saprot un tevi atbalsta. Bet prieks redzēt tos kristiešus, kuri sekoja esam, lai evaņģēlis iet plašumā. Es aicinu, ka mēs varētu lūgt. Dabas tās, mēs tev pateicamies par visu, ko tu dod. Mēs tev lūdzam tāvs, lai tu izlēji no sava gara par Turciju, par Turkiem, par tām draudzēm, par mācītājiem, par kalpotājiem, ka viņi var sludināt patieso vēstu Mums lūdzu stāvs, lai tu viņus vieno Kristus mīlestībā, kad kristieši no dažādām draudzēm konfesijām var būt vienoti, iesakņojušies iekš tevis. Un mēs lūdzam tiešām tavu svētību un vadību arī mums latviešiem, kas dodamies tālāk ceļā. Un mēs lūdzam par Latviju, esot šeit. Un mēs lūdzam tavs, lai atgriežamies pie pirmās mīlestības. Tā kā arī Efesē šī vēsts Efesiešiem. FS draudzē, bet tas arī mums. Atgriezieties pie pirmās mīlestības. Vai arī vēsts atgriežoties no grēkiem. Jā. Neiziesim uz kompromisu. Sakosim no visas sirds patiesai mācībai. Kristu, es lūdzu, sargā mūsu Latvijā, ka mēs turamies pie patiesās vēsts, jo tavs vārds ir patiesība. Un mēs lūdzam, tā, lai tas arī būtu šeit, Turcijā. Es lūdzu, tās, lai šis draugs iet plašumā, lai būtu daudz mājas draugs, lai varbūt katrā namā var būt kristieši. Tur sanāk kopā un lūgt. Un paldies par daudzām liecībām. Mēs zinām, ka ir draudzēs cilvēki, kur ir piedzīvojuši pārdabiskā veidā tevi, ka viņi piedzīvojuši tevi, vai nu sapnī redzējuši, vai viņi ir atgriezušies ar tā, ka piedzīvojuši to mīlestību, ko tu dāvāji viņiem, un saprotu, ka vienīgi tu jāies uz ceļš patiesību dzīvību Un īpaši tagad, kad ir ramadāna laiks, mēs arī lūdzam, lai tu atklājies šeit Turcijā un arī citās musulmaņu zemēs, kur viņi meklē, bet vienīgi tu esi ceļš un patiesību un dzīvību. Viņiem esi tu vajadzīgs, atklājies. To mēs eh, lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Dievs palīdz, Dievs sargā un svētī ar Latviju. Mēs lūdzam par mieru Jeruzalemē, Kungs svētī Izraēlu, sargā. Mēs lūdzam, lai mēs pieaugam ticībā. Un mēs arī visi kopā lūdzam, ka Tu, Jēzu, esi mācījis lūgt mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Esiet sveicināti, radioklausītāji, kāpēc arī vēsts tiem, kas ir šeit, uz vietas, gan arī radio klausītājiem. Jā, tagad ir ramadāna laiks, un ļoti daudz ir dzirdēt liecības, ka tieši šajā laikā nu, musulmaņi ierauga sapnī Jēzu, jo viņi meklē, viņi cenšas atrast patiesību. Viņi gavē, kā viņi to dara, bet uh, viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Mēs arī ar mācītāju Pēteru Eisēnu esam runājuši to, ka vajadzētu tādā laikā, kā Ramadāns aizbrauc uz kādām islāma zemēm un būtu lūkšanās nurem. Pagājušo gadu bijām arī gan Izrēlā, gan Turcijā, gan tagad arī sanāk tieši Ramadāna laikā esam šeit. Bet arī jūs, radio klausītāji, ejot gulēt, jā, varētu vienkārši paturēt lūkšanās, aizlūdzot, lai kādās no zemēm, jā, kur jau varbūt jau cilvēki ir iemiguši un guļ, nu, neierauga sapnī jāies un piedzīvo viņu pārdabiski, brīnišķīgi, un lai Dieva mīlestība viņam pieskarās. Jā. Un jūs, radio klausītāji, esiet svētīti, lasiet bībeli, studējiet to, novērtējiet, ka latviešu valodā mums ir bībele. Un uh, paliekam lūkšanās, esiet svētīti.